Tunaendelea na darsa letu la aqida katika risala Bulughul Amani bi sharhi aqidati Ibn Abi Zaid al-Qirawani جاء الشيخ العلامة يحيى بن أحمد النجمي رحمه الله تعالى أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى علو الله وعلمه leo nukta ambayo tutakayosoma inahusiana na sifa ya Allah kuwa juu na sifa ya elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah anasifika na sifatul ulu Allah anasifika na sifatul ulu kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala anasifika أنا sifa يا علم قوله العالم الخبير المدبر السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه الله anasifika kwa sifa ya ilm anaitwa alalim alkhabir Allah ni mjuzi na ni mwenye habari za mambo yote yanayopitika hapa ulimwenguni almudabbir kadhalika pia Allah anasifika na sifa ya uendeshaji na upangaji wa mambo hapa duniani alqadir pia Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekadiria mambo yanayotokea hapa duniani as Allah ana anasifika na sifa ya kusikia albasir kadhalika sifa ya kuona alaliyu allah ana sifa ya juu kwamba yuko juu uluu lqadar wa uluu dhat uwezo wake allah uko juu kadhalika dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe yupo yupo juu al-kabir inshallah nasifika na sifa ya ukubwa Allah ni mkubwa na hakuna kikubwa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu fawqa arshihi na kwamba yeye Allah yupo juu ya arshi yake yuko juu ya arshi yake almajidu bidhatihi Allah ni ametukuka kwa dhati yake wa huwa fi kulli makanin biilmihi naye Allah kila sehemu yupo kwa elimu yake na hii ni maiyatullah subhanahu wa ta'ala biilmihi sawa kwamba Allah anajua kila kilichoko sehemu katika ulimwengu huu Katika sharh anasema Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi تضمن قوله رحمه الله أن الله موصوف بصفات الكمال limeendana sambamba na limeendana sambamba neno lake Allah amrehemu yani muallif Ibn Abi Zaid al-Qayrawani limekuja likachukua maana ya kwamba Allah anasifika na sifa zote za ukamilifu kahaya maneno yaliyokuwa juu hapo yatadhammanu anna Allah موصوف بصفات الكمال صفات العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأن وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه hizi ni sifa ambazo zimekamilika ambazo anasifika nazo Allah subhanahu wa ta'ala kullu wasfin wasafa Allah bihi nafsa kila wasifu ambao Allah anaisifu nafsi yake fahuwa fi ghayati kamal wasifu huo umekuwa katika ukamilifu wa hali ya juu فإذا وصفنا الله بأنه عالم كما وصف ذلك في قوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإن معنى ذلك أن الله له الوصف الأعلى في العلم والاطلاع كذلك له الوصف الأعلى في الخبرة حينما نقول الخبير huwa khabirun bawatinil umuri wa dhawahiriha. Asema tunapomsifu Allah tukampa sifa ya kwamba yeye ni mjuzi, kama yeye mwenyewe alipojisifia pojielezea katika kauli yake ndani ya kitabu cha Allah sura Jinni 26 na 27 Allah anajisifia akisema alimul ghaibi kwamba yeye Allah ndiye mjuzi wa mambo ya siri fala yudhhir fala yudhhir basi hakuna yeyote anayefahamu yanayomdhihirikia fala yudhhir Allah subhanahu wa ta'ala hamdhihirishii hamwekei wazi yeyote ala ghaibihi kwenye mambo yake yale yasiri ahadan yeyote illa man irtada min rasulin isipokuwa yule ambaye aliyemridhia kwa mitume katika mitume yule ambaye aliyemridhia katika mitume wake fa innahu yasluku min baini yadayhi Allah huwa anamtuma mbele yake anamwekea mbele ya yule mtume wa min khalfihi na nyuma yake yule mtume malaika anamwekea malaika wanaweza kumlindia yale ambayo anayoyateremsha kama wahi kwa mtume wake yasiibiwe na mashaitani rasadan kuweka vimondo ambao watakuwa wakiwaadhibu mashaitani katika kutaka katika ile kazi ya kutaka kuyaiba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wazi fa inna maana dhalik anasema shekhe hakika maana ya jambo hilo anna Allah lahu alwasfu al'a fi ilmi wal kwamba yeye Allah ndiye anawasifu wa juu katika elimu na kujua mambo yale yaliyojificha kadhalika lahu alwasfu al'a fi khibra pia yeye Allah anawasifu wa juu kabisa katika habari katika khibra hinama naqulu pale tunaposema alkhabir kwamba Allah yeye ni khabir yani anafahamu na ana habari fahuwa khabirun bi bawatinil umuri wa dhahiriha yeye Allah ana habari ya mambo yaliyojificha na mambo yaliyo yaliyodhihiri qawluhu al-mudabbiru qadir al-mudabbiru qadir ay mawsufun bi annahu yudabbiru hadha al-kawn yeye Allah anasifika kwamba yeye ndo anayepanga huyu ulimwengu wa yusarrifuhu na yeye ndo anayeuongoza wa yujrihi alama qad qaddarahu lahu subhana anauendesha juu ya yale aliyokadiria kwenye huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo ameyakadiria Allah yawe katika ulimwengu Allah yeye ndiye anayaendesha mambo hayo قوله السميع basir Allah ni sami ana sifa ya kusikia albasir na ana sifa ya kuona Allah anasikia na anaona hatani sifatani wasafa Allahu bihima nafsa zisifa mbili Allah amezisifu kwenye nafsi yake kaziweka sifa hizi kwenye nafsi yake yani amejisifia yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa hizi mbili kwamba yeye ni samia na nani na ni basir wasafahu bihima rasulahu sallallahu alayhi wasallam na Allah yeye eh, na kadhalika pia sifa hizi mtume wake akamsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah ni anasikia na ana na anaona faiza wasafnahu bisamia sisi tukimpa Allah sifa ya kusikia fa inna maana dhalika annahu samiun likulli masmu'in maana yake ni kwamba Allah anasikia kila kinachosikika hata ma yakhfa ala nasi yasma'uhu mpaka yale ambayo yana kawaida ya, kujificha kwa watu wasiyasikie yeye Allah anayasikia wama takfa ru'yatuhu na yale yenye kusifika kuonekana kwake yeye kufichika kuonekana kwake ala nas kwa watu yubsiruhu Allah anayaona fa indama nasifu Allah azza wa jalla pale tunapomsifia Allah mtukufu bi annahu samiu albasir kwamba yeye anasikia na anaona fa inna hadha alwasf yaqa ala akmali sifatin fihi wa alaha basi wasifu huu unakuwa unakaa kwenye ile sifa iliyokamilika na sifa ya juu kwa Allah haitakuwa ni sifa ya kati wala ya chini na wala haitakuwa ni sifa yenye upungufu kwa sababu sifa hii ikisifika kwa Allah basi ni sifa iliyokamilika na inakuwa ni sifa ya juu hakuna sifa itakofanana ile itakokuwa ni ya juu zaidi ya kama vile mwanadamu anasikia na mwanadamu anaona huwezi kusema kwamba mwanadamu anasikia kama anasikia Allah mwanadamu anaona kama anavyoona Allah mwanadamu atakuwa anasikia kwa upungufu wa kibinadamu wazi hiyo lakini Allah subhanahu wa ta'ala kusikia kwake ni kwa ukamilifu anasikia kila kinachojificha kinachojificha kwa watu anaona kila kilichojificha kwa watu kwa maana kuona kwake na kusikia kwake Allah subhanahu wa ta'ala kunaendana sambamba na utukufu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala naam walinsanu mausufun biannahu samiun basir na mwanadamu anasifika kwamba anasikia na anaona qala Allahu ta'ala inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira hakika sisi tumeumba mwanadamu kutokana na tone la manii linalochupa tukamjaribu huyu mwanadamu baada ya kumuumba kwa kumwekea mambo yanayotakiwa kufanyika ayafanye na yale ambayo sitakiwa kufanyika ayaache kumwonyesha kheri ndio hiyo aifate na shari ndio hiyo aiache fajalnahu samian basira ili kuweza kuyaona hayo mazuri na mabaya basi tukamjalia kuwa ni mwenye kusikia kadhalika pia ni mwenye kuona. Hapa Allah anasifu mwanadamu kama sifa ya sama na nini na basar. Kwa hiyo kama mwanadamu ana sifa hizi. Fa idha tafaqat sifatu llahi wa sifatu al-abd fil asma. Ikiafikiana sifa za Allah na sifa za mja katika majina fahal yalzam min dhalika ittifaquhuma fil haqaiq sali je ni lazima viafikiane ziafikiane sifa hizi katika uhakika kama uhakika wa sifa za Allah katika kuona na kusikia hiyo inafanana na uhakika wa sifa ya mwanadamu katika kuona kusikia aljawabu la jawabu ni hapana takulu Aisha radhiallahu ta'ala anha dalili ya kwamba si sawasawa katika uhakika wake حديث اثر يا عائشه الله مرادي انا اسمع الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت خوله بنت ثعلبه تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في ناحيه البيت فيخفى علي بعض كلامها فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما inna allaha samiun basir Hasema Aisha sifa zote za ukamilifu ni za Allah ambaye wasi asamuhu al-aswat kusikia kwake kumekuwa ni kupana kusikia kwake masauti kumekuwa ni kupana anasikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala mijadala ya haula na mtume alayhi salatu wassalam Khawla ambaye alikuwa anamjadili anamjadili anajadiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mume wake alipomfanyia dhihar. Wakiwa pembezuni kabisa wa nyumba. Nami nikiwa nyumbani humo humo najaribu kutafuta kusikia sisikii lakini Allah aliyoko foka saba samawati aliyoko juu ya mbingu saba fauka arshi juu ya arshi yake ameyasikia maneno yaliyokuwa yakipitia yakipitika baina ya Khawla na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Anasema Aisha laqad kanat khawlatu binti Salaba alikuwa Khawla binti Salaba tujadilu nabiyya anajadiliana na mtume alayhi salatu wasalam fi zawjiha kuhusiana na mume wake fi nahiyatil bait katika pembe katika upande wa nyumbani kwangu fayakhfa alayya ba'du kalamiha yakawa yanajificha kwangu mimi baadhi ya maneno ya Khawla faanzala Allahu azza wa jalla lakini Allah akayasikia yale maneno akielezea kile kisa akisema qad sami Allah kwa hakika Allah amesikia kaula allati tujadiluka fi zawjiha maneno ya yule ambaye aliyekuwa akikujadili wewe mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na mume wake watashtaki ila Allah na akimshtakia Allah wallahu yasma'u tahawurakuma na Allah alikuwa akisikia ile majadiliano yenu zile hiwar majibizano yenu alikuwa akiasikia inna Allah samiun basir fikalla nasifika anasifika kwa sifa ya kusikia na kuona fasam'u al-insan yahjibuhu al kusikia kwa mwanadamu kunazuiliwa na umbali watahjibuhu alhajbu na kunazuiliwa na kiziwizi kama kutakuwa na kiziwizi cha ukuta au pazia wasamu Allah la yahjibuhu shay'un na kusikia kwa Allah hakuzuiliwi na chochote wakadhalika basaruhu kadhalika pia kuona kwake subhanahu wa ta'ala hakuzuiliwi na chochote yara ma fi tadhaifi al-ardh Allah anaona yaliyoko chini kabisa ya ardhi anayaona ma fi ajwafi al-bihar pia anayaona yaliyomo ndani ya mabahari yara kila shay'in Allah anaona kila kitu فنحن إذا وصفنا إذا وصفنا الله بأنه سميع basir sisi tunapokuwa tunamsifia Allah kwamba yeye anasikia na anaona fa inna lahu akmalu wasfin fi dhalika wa ala hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana ukamilifu wa wasifu ana ukamilifu wa sifa katika jambo hilo na kadhalika pia sifa zake Allah ni za juu katika jambo hilo kwamba tutamsifu kwa sifa za ukamilifu kadhalika pia kwa sifa za juu jalla shanu kwamba Allah imetukuka jambo lake watakaddasat asma'u na imetakasika majina yake imetakasika majina yake قوله العلي أي له سبحانه علو القدر الله أنا أنا cheo cha juu nafasi ya juu علو القهر na nguvu za juu علو القدر na na cheo cha juu fahuwa alin ala arshi bidhati ya Allah yuko juu juu ya arshi yake kwa dhati yake wa mustalin ala kulli shay'in na yuko juu ya kila kitu min khalqihi biqudratihi juu ya viumbe wake kwa kudra zake kwa uwezo wake qala ta'ala qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum sema ye Muhammad hakika ya Allah anaweza kuwatumieni adhabu kutoka juu yenu yani huko juu akaishusha adhabu ikatufuata sisi au mintati arjulikum au akaitoa adhabu kutoka chini ya miguu yetu au yalbisakum shi'an au akakufanyeni mkawa makundi makundi wayudhika ba'dakum ba'sa na baadhi yenu wakawa wanapata mauzi ya baadhi yenu kwa mkaza kuuana nyinyi kwa nyinyi unzur kaifa nusarifu alayat la'allakum la'allahum yafqahun Angalia namna gani tunavyozileta zile aya zetu tunazozionyesha zile ishara zetu na kuzibadilisha hizi, kisha zinakuja hizi kisha zinakuja hizi. Lengo ni ili watu waliokuwa hawafahamu uwezo wa Allah na ukubwa wake waweze kufahamu. Wa qawlu wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, ye Allah ndiye mwenye nguvu juu ya waja wake, anaweza kuadhibu kwa lolote wa qawluhu qul ayu shay'in akbaru shahada qulillah sema ni kitu gani ambacho ndio ushahidi mkubwa jua haya ambayo mnaoyaona katika viumbe vyake sema Allah subhanahu wa ta'ala shahidu baini wa bainakum yeye ndiyo shahidi baina yangu na nyinyi wa qawluhu annahu fawqa arshihi bi dhati na kauli yake muallif kwamba yeye Allah yuko juu ya arshi yake mtukufu kwa dhati yake wa huwa kulli makanin ilmi fi kulli makanin na ya Allah subhanahu wa ta'ala yupo kila sehemu kwa ilmi yake dhati yake iko juu arshi lakini kwa ilmi yake yuko kila pahala bi maana anna Allah muttali'un ala kulli makani kwa maana yeye Allah anajua na anaona kilichopo kila sehemu la yakhlu min ilmihi makani hakuna chochote kinachotoka kwenye ilmi yake katika sehemu kwamba kuna sehemu Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa yanaendelea mambo huko kisha yeye akawa hayaoni wala hayajui قال رحمه الله بيان شمول علمه ودقته huu mlango unabainisha upana wa elimu yake na kina chake kina cha elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala qala khalaqa al-insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah amemuumba mwanadamu na anajua yale ambayo yanayoleta wasiwasi katika nafsi yake wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid naye Allah yuko pa, yupo karibu kwa mwanadamu kuliko mshipa wake wa shingo qala taala walaqad khalaqna al-insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kwa hakika tumemuumba mwanadamu na tunajua yale yenye kumtia wasiwasi katika nafsi yake nasi tupo kwake tupo karibu na yeye zaidi ya mshipa wake wa shingo wa taskutu min warakatin illa ya'lamuha na hakuna chochote ambacho kitakachodondoka katika jani la mti isipokuwa Allah anajua wala habatin fi dhulumati al-ardh na hakuna yoyote, na hakuna mbegu yoyote iliyopandwa katika kiza cha ardhi iliyopandwa kwenye kina kirefu iliyopandwa kwenye kina kifupi wala ratbin wala yabisin wala hakuna sehemu yenye unyevunyevu wala sehemu iliyokuwa kavu katika ardhi hii au katika ulimwengu huu illa fi kitabi mubin sokoa yote haya yameandikwa katika kitabu kilichokuwa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 Asa muallif Allah uh, ah, amrehemu katika sharh fi hadhihi alfaqra katika jumla hii ya maneno bayanu shumuli ilmihi wa diqqatihi kuna kubainisha kuenea kwa elimu ya Allah na kina cha elimu ya Allah بحيث la taghibu عنه سبحانه ورقه تسقط min شجرتها kwani hakipotei au hakijifichi kwa Allah subhanahu wa ta'ala chochote katika jani linaloanguka kutoka kwenye mti wake illa wayalamu shajara aina makanaha min al-ardh isipokuwa Allah anajua ule mti uko wapi katika ardhi hii wayalamu alwaraqa aina makanuha aina makanuha min ashjara na anajua lile jani lilidondokea sehemu gani katika mti lilitoka katika tawi gani na upande gani Allah anajua wama min habatin tulqa fil ardi na hakuna mbegu yoyote inayotiwa katika ardhi illa wayalamu aina waqa'at sio Allah anajua mbegu hiyo imedondokea wapi kullu dhalika ma'lumun indahu subhanahu wa ta'ala yote hayo Allah kwake yeye yanatambulika yanajulikana tukufu aliyetukuka lihadha fa innal wajiba ala alabd kwa sababu hiyo wajibu kwa mja na bihadha kulli anatakiwa aamini yote haya wa ya'taqida sihhatahu na aamini na aitakidi usahihi wake kwamba ni kweli mambo haya ni sahihi kama yalivyokuja katika Qur'an wa ya'taqida kamala ilmihi wa ya'taqida kamala ilmi rabbih subhanahu wa ta'ala na aitakidi na kuamini ukamilifu wa elimu ya Mola wake Allah tukufu na aliye juu qala ta'ala qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sema hakuna anayejua yule aliyoko mbinguni na ardhini au yale yaliyoko mbinguni na ardhini katika yaliyojificha isipokuwa Allah wama yashuruna ayana yub'athun na wala watu hawajui watafufuliwa lini bal nu'minu anna kulla ma yaqa fil kauni fahuwa mudawwanun fi ummi kitab bali sisi tunaamini kila kinachotokea katika ulimwengu kimeandikwa katika ummi kitab kimeandikwa katika mama wa kitabu lauhi mahfuz la yashudhu an ilmihi shay'un hakuna kinachopotea au kinachopwekeka kikawa hichi ni kimoja katika vile ambavyo havijulikani katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote qala ta'ala ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru janahi hakuna mnyama yote hapa ardhini wala ndege anayeruka kwa mabawa yake illa umamun amthalukum, isipokuwa hao ni umma mfano wenu. Ma faratna fil kitab min shay, hatukuacha kuandika chochote katika kitabu. Thumma ila rabbihim yuhsharun, kisha kwa Mola wao wata watarejeshwa. Waqala jalla fi ula yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah anafuta ayatakayo na anathibitisha ayatakayo na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuna mama wa kitabu matendo yote na maneno yote na mambo yote yaliyoko hapa duniani yameandikwa humo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu aalam sallallahu alaihi sallam baraka nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam